about you? tegur mana paling takut paling lebih <laughs> paling ini ini apa benda hantu memang gaya orang tak pun nak tu masih terbuang ni 你搞，你还得老肉搞。 teruskan dengan komisi tu. Tapi juga dengan komisi tu. Kalau seru macam tu. Thank you. <laughs> Acum de anul tău, nu mă îngăi omul, dar până tu. Mă se tăpăm nimeni. 放鱼里面 dengan komisi Tapi juga ni komisi tu Kalau seru macam tu Thank you. Apa benda anu tu? Memang gaya orang nak takut nak tolong. Masih terbuat punya.